Er hulle sonde, die Heere het die volk met de ramp getref oor die kalf wat Aaron op hulle aandrang gemaakt het.